Um, Come and play with us. It's alive. Good night. It's alive. Red rum. No! Red rum. It's you. It's you. Something's happened. If I had to go to a desert island and I could bring a film with me, first of all, we'd have to assume there's a desert island with some power. Certainly, I would want to watch Casablanca. That's a film that I'd want to have, and I'd want to have Citizen Kane. Now, if I had to take just one horror movie, boy, that's a question where all these movies flood in at once and say, pick me, pick me. But I guess I would probably pick the original invasion of the body snatchers. got the crazy idea she isn't his mother. She isn't. She isn't. Don't let her get me. Nobody's going to get you, Jimmy. All right, Jimmy. Open your mouth. Shut your eyes. In the words of the poet, I'll give you something to make you wise. That's a good boy, Jimmy. I'm not going home. Here. You're going to stay at your grandmother's house. Would you call his mother and tell her that... All right, all right, all right, all right. Run along, run along. Everything's going to be all right. You be a good boy now. Well, it's about time you two got home. Dad, what are you doing in the basement this time of night? Working in my shop. How about a nightcap, Doc? No, thanks. Kind of late. na motywach powieści Jacka Fineya. invasion of the Body Snatchers. from deep space. The seed is planted. They come from a dying world. They drift through the universe, pushed on by the solar winds. They adapt, and they survive. terror grows. Od czego zacząć? Bywają sprawy, których nie możemy zrozumieć. Mój ojciec miał skontrolować południowy sektor wojskowej Agencji Ochrony Środowiska. Macocha, przyrodni brat i ja towarzyszyliśmy mu. Niełatwo wytrzymać z sześciolatkiem i kobietą, która zastąpiła ci matkę. Ale nikt mnie nie pytał. it is, but I can feel it. Have you noticed anything? I have. I want to help you, but you have to talk to me. My husband is not my husband. What's going on here? Isn't to her. Imagine a world where human beings cease to be human. occurs when the body undergoes REM sleep. We'll watch each other, make sure we don't fall asleep. You can fool them. What? Don't show emotion. Then they can't tell who's who. is my child! We're gonna do whatever it takes to get through this. Witam Ciebie, Łukaszu, i witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu. No nie. Ja lubię, a nawet bardzo lubię ten film, ale nie jest on moim ulubionym. I jeśli mam być szczery, to ja akurat znacznie bardziej preferuję pierwszy remake, który zresztą także pojawia się na naszej wyjściowej liście Stephena Kinga, umieszczonej w książce Dance Macabre, jednak nie jest opatrzony gwiazdką. Ogólnie ja lubię tego typu opowieści. I również z przyjemnością oglądałem produkcje zrobione według tego samego pomysłu, nie mające związku z książką, jak choćby serial Inwazja, film Władcy Marionetek również z Donaldem Sutherlandem i tym podobne. Inwazję pożeraczy ciał za dzieciaka oglądałem trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw w erze wideo zobaczyłem wersję z lat 90. i choć sentyment pozostał, to zgadzam się, no, że to jest film słaby. Potem obejrzałem wersję Kaufmana. Zakochałem się w niej i trwa to do dziś, choć nadal nie jest to dla mnie ten jeden, jedyny najlepszy film. Mm, oryginał zobaczyłem dość późno i umiarkowanie mi się spodobał, ale gdy teraz odświeżyłem go sobie, to wrażenia były znacznie lepsze. Choć jest oczywiście kilka rzeczy, do których można by się mocno przyczepić film oferuje nam przynajmniej jedną kapitalną scenę, a to już jest coś. Mówię tutaj o scenie w jaskini. o której King także wspominał niejednokrotnie. I choć jest to scena nieco sprzeczna z zasadami logiki, jakie narzucił film, to nie da się ukryć, że robi potwornie mocne wrażenie. Podobny motyw pojawił się w pierwszym remake'u i tam dla odmiany ma to ręce i nogi, ale jednocześnie dysponuje znacznie mniejszym ładunkiem emocjonalnym. To, co najmniej podoba mi się w oryginalnym filmie, a niestety nie wiem, jak ma się to do pierwowzoru literackiego, to zakończenie. I jest to zdecydowanie najgorsza część filmu moim zdaniem, ucinając ostatnie 30 sekund, zyskałoby się znacznie lepszy ogólny efekt. I to jest właśnie wielkim plusem remake'u z 1978 roku. Zakończenie, które za dzieciaka po prostu rozbiło mnie na części pierwsze. Ciężko mi powiedzieć, czy obecnie ta scena robi takie samo wrażenie na nowych widzach, ale ja nawet wiedząc, jak to się wszystko potoczy, Oglądam ją za każdym razem jak na szpilkach, z przyspieszonym biciem serca. Za dzieciaka natomiast zostałem kompletnie zmiażdżony. Chyba tylko zakończenie oryginalnej Nocy Żywych Trupów George'a Romero bardziej mnie poraziło, ale oba finały e, wywarły podobny efekt na moim młodym wówczas umyśle. Ja celowo prawie nie wspominam najnowszej wersji już z XXI wieku z Nicole Kidman, gdyż ten film, no delikatnie mówiąc, y, kompletnie do mnie nie trafił. I przed nagraniem tego odcinka nie miałem ochoty na ponowny seans. Choć z tego co pamiętam, w nowej wersji chyba najlepiej rozwiązano motyw przemiany. Nie twierdzę, że było to najlepiej wykonane wizualnie, bo na tym polu, pomimo upływu 34 lat, pozostaje cały czas druga wersja, e, w której wizualizacja narodzin nowych istot nadal równie mocno obrzydza i, i troszkę szokuje. Problem stanowi jednak w każdym z filmów logika, ponieważ każdy bohater w każdym filmie przed skopiowaniem musi mieć kontakt z rośliną i są to zarówno małe kwiatki, wielkie stronki, czasem wymagany jest kontakt bezpośredni, czasem wystarczy bliska obecność. Zawsze wymaga to czasu, jednak ten czas zmienia się w zależności od potrzeb. No, można to było zrobić znacznie lepiej i ja ze swojej strony na tym zakończę. W skrócie, polecam każdą wersję, nawet najnowszą, bo warto samemu się przekonać, a jednak znam wiele osób, którym ten film bardzo się spodobał. Ja ze swojej strony jednak zdecydowanie wybieram film z 1978 roku. must listen to me. You must understand me. I'm a doctor, too. I am not insane. Right, I am right, not insane. Right, now, I... now, suppose we just sit down over here, Dr. Bennell, and you tell me what happened. Nice to see you, Wilma. You talk to him. What do you think? It's him. He's your Uncle Ira, all right. He is not. How is he different? That's just it. There is no difference you can actually see. He, he looks, sounds, acts, and remembers like Uncle Ira. Then he is your Uncle Ira. Can't you see that? But he isn't. There's something missing. What about memories? There must be certain things that only you and he would know about. Oh, there are. I've talked to him about them. He remembers them all down to the last small detail, just like Uncle Ira would. He isn't my Uncle Ira. Wilma, I'm on your side. sensational star discovery of The View from Pompey's Head. And now an undreamed of horror makes her life and love a vortex of fear. from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant super scope screen.